džemadel ula 1433. hidverske godine, 29. marta 2012. godine, počnemo sa imenom Allaha tabaraka wa ta'ala, zahvaljujemo mu na njegovim blagodatima, donosimo salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, na njegove sahabe i na sve oni koji ga slijede od sudnjega dana. Naša 22. tema, 22. druženje, sa naukama Kur'ana. Večeras imamo jednu kraću temu da obradimo. I iz naslova se vidi da je to e, takdim od ahir fil Kur'an. To su je predhodnice iz zastajanja u Kur'anu. S te strane mislimo jeli, e, na pravila jezička pravila koja vladavaju, jeli? Pa kažemo, jel, da uvijek subjekat dođe prije predikata, glagol prije subjekat, i tako dalje. Ili subjekat dođe, pa onda dođe objekat. Ili slično tome. Kada je u pitanju arapski jezik, ima je neka pravila, mimo koji se ne može govoriti, niti pisati, niti razumijeti. I mi ćemo pokušati koliko toliko je da ovo prilažimo na našem bosanskom jeziku iako na ovu temu nemamo ništa prevedeno ni napisano e, na našem jeziku kažemo takdim ili tahir jeli takdim je ono jel, što dolazi prije što prethodi što, što je prije nečega jeli prethodi nečemu a takhir je ono što kasni ono što dolazi poslije, što zaostaje, jeli? Nema neku, nemamo neku posebnu terminološku e, riječ ili rečenicu ili iz, izraz da ovo bolje pojasnimo. Koji su to razlozi ili koja su to pravila kada je u pitanju e, prethođenje ili zaostajanje Kur'ana? Prvo, da je u osnovi kad pitanje ili e, kad pitanje gramatika jezik u osnovi je prethođenje onih stvari koja inače se govori u jeziku jeli pa kažemo da uvijek subjekat primjera u glagolskoj rečenci dolazi prije objekta da subjekat uvijek dolazi prije objekta. Kupio je Mohamed knjigu na primjera, jel? Ili bilo se radio e, subjektu imenski rečenci. Uvijek subjekat imenske rečenci dolazi prije prije predikata imenske rečenice, jel? Isto tako, e, glagol, glagolski subjekat, jel kada je pitanju akuzativno stanje, koji opisuje e, stanje nekog jel, ili nečega, pa taj subjekat, taj glagolski subjekat uvijek dolazi prije e, prije spomenu tog stanja, jel? Kao što kažemo, došao je Mohamed Jašući. Pa Mohamed će svijek prije spomenuti nego, nego ova riječ Jašući, jel? Druga upravila, drugi razlog, jeste da prethodi ono što inače u jeziku dolazi kasnije što zaostaje. Međutim, ako bi ovdje zaostalo, bila bi smetnja jer ne bi se ispunilo ono što se htjelo reći. Smetalo bi jeli, da, da, da bude ispravno značenje. Allah Želšanu kaže وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه kada je rekao vjernik, čovjek vjernik, iz faraonove porodice koji je krio iman. Pa je osnovno da je krio iman, da, da opišemo ko je taj čovjek i onda ko je odakle i šta je on. Pa kažu da je zaostalo ovu od, od faraonove porodici, onda ne bi imalo smisla, ne bi imalo značenja. Međutim, kad je prethodilo predikatu, onda kažemo da je ovaj čovjek vjernik bio iz faraonove porodice, a krivo je iman. Da je bilo zamijenjeno, zamijenjeno ovo dvoje, bilo bi da je, red, da je čovjek krivo iman, od faraonove porodice. Ne bi se razumio da je on iz faraonove porodice. Pa je s te strane jeli su, e, predika došao e, prije prije ovoga samog stanja. Treći bilo bi smetnije, kažu, da bude u ujednačenosti kada je u pitanju sklad učenja Kur'an, kada je u pitanju sličnost. Vesjudu lillahi ledi halakavne in kuntum ijaho ta'budun. Pa sklade da bude ta'budun, ja'budun. Tef'alun. Inače da je kazalo in kuntum ta'buduna i jaho ne bi bilo sklada jeli kada je u pitanju jednačenost u učenju. Kada je u pitanju završetak ajeta, jel mislimo na, na, na završetak ajeta. Četvrta stvar da prethodnica ide jeli naprijed da se desilo, da se desilo ili e, predhođenje zbog toga, zbog veličine i važnosti onoga što prethodi. Pa kaže ono dišanu, wa aqimu salata wa atu zaka. Obavljajte namaz i dajete zekat. Ali što on spominje namaz prije zekata. Zašto? Zato što je namaz važniji od zekata. Zato što je veličina namaza u islamu, jeli, veća i važnija od samog zikata. I Allah Žešanu kaže وَاَتِيُ اللَّهِ وَاَتِيُ الرَّسُولِ Pokorajte se Allah, pokorajte se poslaniku. Zato što je važnost, iako je treba obavljati, ali ipak pokoranja Allah Žešanu je na prvom mjestu zbog veličine Allaha te baraka wa ta'ala nad poslanikom sa sam na stvorenjima. Ili kaže Allah sam i jake na buduva i jake nasta'in. Samo tebe obožavam, samo te pomoć tražim. Pa je ibadet prethodila pomoć. Allah sam spomenuo prije ibadet, pa onda pomoć. Samo tebe obožavamo, pa samo i od samo tebe pomoć tražimo zbog veličine i važnosti i barata na, na traženje pomoći. Peta stvar da prethodnica bude e, prijekor ili čuđenje nečemu. Važnost onoga što prije dolazi nad onim što kasnije dolazi. Allah što nam kaže وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَ الْجِنَّ oni, si, oni su učinili i pripisali širk Allah Žešanu uvijeli ka pitanju džini. Znači, džine su oni učinili i istovjetli, poistovjetli sa Allahom te baraka wa ta'ala. Inače bi trebalo da bude da su oni džine učinili, jeli, poistovjetili sa Allahom Đelešanu. Allah Đelešanu spominje širk prije džina. Znači mi treba da kažemo e, ko je to, šta je to učinjeno da bude širk. Ne, Allah Đelešanu spominje širk, pa onda ko je učinjen, jeli, ko je pripisan Allahu Tebarekavu Tebarekavu Teala. Jer ovdje su jeli dva objekta. Oni koji su poistovećeni sa Vanđelešanu, to su, jeli, drugovi, da kažemo, jeli, prepisali su dru, druga Vanđelešanu, i koga su prepisali, prepisali su džine. Pa su džine trebali doći prije, ali spominjanje društva, spominjanje drugova, prepisivanje druga, došlo je prije, prije drugog objekta, jeli. Allah što najbolje znao. E, Šesta stvar jeste izdvajanje ili isticanje nekoga putem prethodnici. Kada smo govorili jel, kada u pitanju e, objekat, predikat ili subjekat, pa kažemo da će uvijek subjekat prethoditi objektu jel tako? Pa treba da kaže, a Allah on kaže, i jake na budu. Osnova je da bude glagol, pa onda dođe objekat. Udario je, kupio je Muhammed hljeb, kupio Muhammed knjigu. Zamislite da mi kažemo, knjigu Ahmed kupio. A zbog isticanja, zbog važnosti koga to mi obožavamo Allah Đišanu prije upotrebe glagola spominje i objekt pa kaže i jake nam tebe obožavamo tebe samo obožavamo jel? i ne obožavamo niko drugo mimo tebe koje su vrste prethodnice i zaostajanja jel, u Kur'anu ima i mnogo, mi ćemo spomenuti e, nekoliko prvo je prethodnost u vremenu i stvaranju Allah što kaže Allahu jastafi minel melaikati rusulen wa minal nasi Allah što nam odabiri od meleka poslanika a i od ljudi Ono na čemu je ehli sunat al džemaat, Allah što najbolje zna, da su ljudi bolji od meleka I da su melici dati da služe ljudima. Ne u smislu griješenja, jeli? Najbolje stvorenje kod Allah, te kao to je ko? Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Što znači da je on bolji i od Džibrila i Makaila i drugih Melika. Pa s te strane kažemo, ja ne mislimo na sve čovečanstvo, na sve ljude, ne kažemo da je čovjek, da je Muhammed s.a.v. bolji ili možda drugi poslanici bolji od drugih Melika. Ali Allah Žešanu spominje Meleke prije, prije ljudi, Allah Žešanu spominje Meleke poslanika meleka prije poslanika ljudi. Zašto? Kažu zato što je prije stvorio meleke. Allah je što najbolje zna. I kaže Allah šanu, ja je ne nebim, kol li ezvađike u obenatik. O, poslaniće reci svojim ženama i svojim čerkama. Žene su bi, jeli, prije Zunije su spomenuti prije čerki poslanika Salvozala. Fatima, radi Allahu ta'ala, je bolja od svih žena poslanika sallallahu alaihi sallam. Iako Allah Jošanu kaže, reci ženama, a reci onak čirkama, da se pokriju, jel? Ne ne pokazijaju s tim namjestu, tako dalje, šta dozi na ređenje. Jer su one dio poslanika sallallahu alaihi sallam, a žene njegove nisu iz njegove kičme. Međutim, zbog toga što kaže što su žene prije stvorene, Allah Lišanu spominje prije. Allah Lišanu najbolje znaju. Druga stvar, druga vrsta, je li? Originalnost. Ono je nešto što je, eh, da kažemo narodu, običan, što, što, što bi rekli originalno. Allah Lišanu kaže, mesna vasulase varubak dvije, tri ili četiri. Ili Allah Žešan kaže se je jakuluna salasatum rabi'uhum kelbuhum. Oni govore trojica, četvrti njihov pas, tako dalje. I svi broje koji se spominju u Kur'anu došli su poredani, jeli, onako kako i mi brojimo uvijek. I neće niko da kaže kod nas bilo, koliko vas je bilo? Bilo nas je pijet ili četiri ili tri. Ne, koliko se prešlo kilometara, prešlo 5, 4, 3, ne, prešlo 3, 4, 5. Govorimo, jeli, ono što je originalno kažemo, što se govori u narodu, jeli, što je običajno. Treća vrsta jeste jedan e, dublji razlog ili jedan motiv koji se spominje. Pa kaže Allah te baraka u ta'ala, qalu subhaneke, la ilme lana illa ma'alamtena, innaka entel alimul hakim. Allah Žešanu u Kur'anu spominje prije ilm, a onda hikmet. Spominje prije znanje, pa onda mudrost. I na drugim mjestima. sva svojstva Allah Đelešanu su sa njim od uvijek. Ali, kažu, ne može čovjek biti mudar ako nema znanje. Kad imaš znanje, možeš biti mudar. A ne možeš biti mudar bez znanja. Možeš imati znanja, nisi mudar. Ali ne možeš biti mudar bez znanja. Pa Allah Đelešanu spominje znanje prije mudrosti. I to je dublji razlog što nam spominje zašto znanje prethodi mudrost. Mudrost je Allah što najbolji zna. E, četvrta vrsta jesu povodi ili zahtevi ili pretprostavke. Kao što u Kur'an kaže Allah što nam kul lil mu'minine jagudu min abasarihim ويحفظوا فروجهم reci vjernicima, prije toga vjernicima, vjernicima da obore poglede svoje i da čuvaju svoja stidna mjesta. Da čuvaju svoje polne organe. Zar nije važnije sačuvati polni organ nego pogled i ugledanje je li haram Ne govorimo ovdje o pogledu, govorimo o gledanju. Međutim, zinaluk je, jeli, mnogo veći igre od gledanja. Ali Allah Žišanu spominje baranje pogleda prije gleda, prije zinaluka. Baranje pogleda prije, e, prije čuvanja polne organa. Zašto? Nemoguće je da neko skrenem s puta čineći zinaluk, jeli? A da prije toga nije se vidio, nije pričao, nije govorio, nije slušao, nije dodorivao. Pa će zinaluk koji će biti gledanje, ruku i dodorivanje, uši i uslušanje, kako kaže poslani sa hadinsku i kod, kod Buharije. Ajnani te znjani, u alfarađi, Yusaddiqu zalka u yukezib. On starđi, yusaddiqu zalka u yukezib. oči imaju zinaluk ili gledanje oči imaju zinaluk oči čini je zinaluk jeli a polni organ će to potvrditi ili negirati pa je pretostava kad onaj ko bude gledao da može jeli pasti ono što ne treba pa je zahtjeno prije toga da kažemo da treba oborti poglede a onda napomenuti da se čuva isti i na mjesta. Peta stvar jeste uzdizanje ili odavanje počasti nečemu ili nekomi. Kaže Allah Žešanu vome jutu illaha var resule onaj ko, bude, ko se bude pokoravao Allahu i poslaniku. I u drugom ajetu innama valijukum Allahu var resulu val ladin amenu. Vaši zaštitnici su je Allah Žešanu poslanik njegov i oni koji vjeruju. Pa je odata počasti da lađe šan, ono, zatim poslaniku sa lađima, zatim, a zatim vjernicima. I posljednja stvar koju spominjemo jeste vrijednost nečega ili odlika nečega nad nečim drugim, jeli? Kao što je primjer Allah kaže وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي i prije tebe nismo poslali ni jednog rasula niti nebija da mu nismo objavili to je to jeli pa vas vam spominje rasula prije nebija spominje poslanika prije vjerovjesnika zato što kaže da su poslanici bolji od vjerovjesnika a vas vam najbolje znao gdje se spominje evo kane rasulen ne bi ja bio poslanik vjerovjesnik isto tako ali što on nekad kaže inel muslimine al muslimat od mine od mina spominje muškarce prije prije žena iako kod Allaha te baraka o ta kada pitanje bogobojaznost ne može muškarac bolji od, biti od žene Međutim, ipak je Allah Žešanu dao muškarcu neke stvari koje nije dao ženi. Žena ne može biti vođa državi, ne može biti halifa, ne može biti kadija, ne mogu biti generali i neke druge stvari koje, koje Allah Žešanu dao jeli, ljudima s tije strane jeli, i mnoge druge stvari, kažemo, jeli, na jela će vam dao čovjeku da se brine u ženi, da se brine u porodici, jeli? I možda mnoge druge stvari koje mi večeras ne moramo da spominjemo. Ovo je, jeli, ono što smo tijeli kadir kad pitanje ova tema, Allah što najbolje zna, molim Allah Đelšanu da ovo bude dokaz za nas, ali protiv nas, kad sretimo sa Allah Đelšanu, molim Allah Đelšanu da, jeli, da se koristimo ovim znanjem, jer kažemo e, da na našim prostorima ne možemo ništa naći, jeli, opširnije kada su pitanju nauke, nauke Kur'ana, vrlo nešto malo je e, napisano. Ovo je Allah Đelešanu da vas nagradi za vaš sabor, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا